для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Саша на момант замерла на парозе маленькага пакойчыка, скаваная страхам. Ці жывы? Пасля кінулася да ложка, упала на калені. Петя, Петя, родны мой, Петечка, я так чакала цябе. Ён ляжаў нерухомы, з заплюшчанымі вачамі, забінтаванай галавой, з марлевай наклейкай на твары, але дыхаў, перарывіста, цяжка, значыцца жывы. І рука, на якой знаёмы кожны зморшчык, кожная лінія гарачая. Вось шрам на мезяным пальцы, малы рассек сякеры. Саша прыпала тварам да гэтай рукі, падняла галаву, убачыла паміж бінтоў радзімы знак на мочцы вуха, такіх жа ж як у ленкі, і мімаволі усміхнулася праз слёзы поцелавала вуха. Адчула пах яго валасоў, яны пахнуць гэтак жа, як і два гады назад, родным і блізкім. Петя, саколік мой, расплюшчы вочы глянь. Гэта я, дурненькі ты мой, Як ты мог падумаць, так хіба я магу прамяняць цябе на каго другога? Не. Ён маўчаў, і ўсё навокал маўчала. Толькі за окном унізе плёскала сирака, Играли сонечные зайчики на белой столе покоя, И было тихо-тихо. Здалося, яны одны на целом свете, Знову над своим Днепром, И никто им больше не треба. Петя заснул зморанный, Бо вельми издалеку и шоу, да я ей спешался. Зараз ён прочнется и притулит ей голову до своих грудей, И вернется счастье, и зробится счастье хораша, хораша. Ды раптам чыясьці чужая рука схапіла яе за каўнер пінжака і груба падняла з падлогі. Саша схамянулася, адганяючы чары. Перад ёй стаяла Марыя Сергеевна. Саша ўбачыла яе твар і жахнулася. Колькі злосці ў вачах на твары гэтай добрай ласкавай з мяккімі рукамі жанчыны. На пабялелым лбе выступілі кроплі поту, а ніжняя губа пасіняла і дрыжыць. «Што з ёй?» Чаму яна такая? Яшчэ некалькі хвілін назад яна сустрэла Сашу зрадавана і прыветліва, завяла ў прыёмны пакойчык, а сама пабегла да хворых. Саша нічога ёй не сказаўшы, прыбегла ў хаціну, каб пераканацца ў тым, што расказала Аня. Гэта хацела яна растлумачыць, але ўрач злосна і груба, закрыла ёй рот далоней. А потым узяла пад руку і сказала прытворна ласкава: « У цябе закружылася галава? Хадзім пагуляем мой друг. І пад руку вывела на двор. павяла мімо галоўнага корпуса. Па дарозе прывіталася з нямецкім вартавым. Гутен Морген, Герман? Гутен Морген, фрау. Добрыя хлопцы, салдаты, яны памагаюць мне. Саша зірнула на яе са знявагай і хацела вырваць руку, але... Марыя Сергеевна трымала яе даволі моцна. Яна завяла Сашу ў прыбіральню. Хвіліну моўчкі пастаялі там і рушылі далей у поле, як бы выйшлі пагуляць над дняпром. Калі аддаліліся на добрую сотню метраў, Марыя Сергеевна дастала з кішэні халата хусцінку, выцерла лоб, вусны і не сказала, прастагнала: "О, божа мой! Якія вы дурныя, маладыя!" Марыя Сергеевна, схапіла яе за руки Саша. Гэта Петя, э, мой Петя. А ты спакайней, спакайней, адхіліла яе ўрач. Я ведаю. Ведаеце, чамусьці не здзівілася, спалохалася Саша. І раней ведалі? Не. Пачала здагадвацца. Учора, калі ён пачаў трызніць, ён клікаў цябе і сеню, майго сеню. Тады я знайшла фото, дзе яны разам. Марыя Сергеевна, ён будзе жыць. Ах. Я зрабіла ўсё, што магла у такіх умовах, што хвілінна рызыкуючы. Трэці дзень я хаджу над безданню, Я сама не разумею, як трымаюся, а ты... Ты сваёй неразумнай любоўю сваім парывам магла ўсё загубіць. Ты чаму так кінулася туды? Саша расказала пра тое, што пачула ад Ані, і пра тое, як яна ўначы хацела бегчы сюды, але Аня не пустіла да раніцы. Твар у Марыі Сергеевны зрабіўся шэра, яна быццам звяла ўся. Божа мой як гэта разносіцца а я была ўпэўнена марыя сергеевна як ён трапіў да вас саша ўся дрыжала але ўрач не адразу пачула яе пытанне думала пра нешта сваё потым устрапянулася а Ха. як трапіў ізноў узяла сашу под руку і и повела под самай кручай далей от больницы на ганку якой стоял немец. Я не заснула яше, думала про сеню. І раптам выбух. З майго акна было відаць іх расчыненае акно, як яны балявалі. Гэта часта паўтаралася, і мне брыдла глядзець. Яны нібы знарок расчынялі акно, быццам дражнілі партызан. Ах, я ўвесь час думала, што партызаны калі-небудзь дабяруцца да іх. Святло патлухла адразу ж пасля выбуху, але тут жа успыхнуў пажар – Я не выйшла, хоць баялася за хворых. Я добра ведала, што ў такіх выпадках лепш сядзець дома. Пачнецца страляні на пошукі. Дзіўна, што яны нават не пачалі страляць. Так іх ашаламіла. І раптам я ўбачыла яго на фоне водбліска от пажару. Ён бег па бальнічным двары да кручы і вунь там... Вунь, дзе слуп ад сененага турніка. Ён зваліўся. Я не сумнявалася, што гэта ён той, што кінуў гранату. Што мне рабіць? Як памагчы яму, Божа мой, пакінуць у бядзе такога чалавека? Я ведала, што іду на смерць, што вось-вось яны абшныраць кожны дом, кожны закутак, і ў бальніцы, безумоўна, ў першую чаргу. Але... Я не могла інакш. Я савецкі ўрач. Я выскачыла і зацягнула яго ў сваю хату. Ён быў непрытомны. На шчасце яны не кінуліся адразу шукаць. Салдаты засталіся без афіцэраў, былі заняты пажарам. Школа згарэла, як куча сухога галля. А потым у іх атрымаўся казус – Немцы абстралялі паліцаяў, якія беглі на пажар цераз гароды вунь адтуль. Гэта дало мне час, каб схаваць яго. У мяне на кухні пад падлогай яма, куды сыплю на зіму э, бульбу. Я кінула у яму коўдру, падушку і апусціла яго туды. Адкуль браліся ў мяне сілы? Я несла дарослага чалавека, як дзіця шукаць пачалі паліцэйскія. паўтараў «Майнгот». Я не вытрымала, выйшла з хаты, бо яны шнырылі па бальніцы і маглі зачапіць хворых. Яны схапілі мяне і павялі, каб я казала дапамогу двум салдатам, якія таксама п'яныя пякліся. Шукалі яны ў маёй хаце ці не, не ведаю, але... Ой, што я перажыла, перавязваючы немцаў... Пры святле пажару я ўбачыла, што левая рука ў майго плаці ў крыві. Я нават не паспела агледзець, куды ён ранены. Але кроў магла застацца на падлозе, думала я, і ўяві. На маё, на тваё, не ведаю, на чыё шчасце. Усё абышлося добра ў тую ноч. Калі назаўтра прыехала начальства, то разабрацца ім, хто адкуль і куды бег, было ўжо немагчыма. Магчыма. А калі ўсё сціхла ў тую ноч, і спалоханыя хворыя патроху супакоіліся, я вярнулася і агледзела раненага. Ах, куля трапіла ў спіну, прабіла правае лёгкае. Я вырашыла аперыраваць. Ой, Божа мой, Божа, каб мне раней до войны рассказали, что некий урач, няхай гений, няхай сам пирогоў зрабіў такую аперацыю таких умовах, я, відаць, засмяялася б яму ў твар, назвала хлусам. Музыка І мне, напэўна, ніхто не паверыць. У бульбянай яме, пад падлогай, стоячы на каленях, пры святле звычайнай лямпы, прымітыўнымі інструментамі беспатрэбных медыкаментаў. А галоўнае адна. Прыйшлося рабіць акно, удаліць долю раструшчанага лёгкага. А потым выявілася, што куля прайшла ў грудную поласці, засела ў рабрыня. Прыйшлося рэзаць другі раз. Добра, што ніхто не перашкодзіў. Нічога падобнага я ніколі не рабіла і цяпер дзіўлюся. Выходзіць, што чалавек усё здужае, зможа, калі любіць, калі ведае у імя чаго. Мая аперацыя подзвіг, я не саромлюся сказаць так. Не ведаю, што будзе далей ў звычайных умовах, я бадай, што магла б упэўнена сказаць, я ратавала яму жыццё, не занесла інфекцыю гэта галоўнае. І здаецца, правільна зрабіла ўсё іншае. Ах. Ведаеш, Пасля аперацыі ён на момант апрытомніў. Я ўліла яму глыток вады, і ён прашаптаў. Ты ведаеш, што ён прашаптаў? Дзякую, мама! У той міг мне здалося, што гэта... Сеня... Марыя Сергеевна каўтнула і на момант закрыла вочы далоней быццам ад сонца. Яна глядзела на ўсход насустрач сонцу. У Сашы вочы былі сухія. Яна слухала моўчкі толькі часта і неглыбока дыхала ды раз пораз, нецярпліва азіралася на хаціну, дзе застаўся ляжаць Петя. Ёй здавалася, што ў гэты момант, калі яго пакінулі аднаго, ён можа назаўсёды адысці ад яе. Таму яна баялася нават глыбей дыхнуць, быццам дыханне магло патушыць яго жыццё, як свечку. Марыя Сергеевна опусцілася на пажоўклую калючую траву, звесіўшы ногі з абрыву. Ёй хацелася не толькі сесці, але легчы – И она не сказала, что не заплюшчвала в очей три ночи, что только у день засынала на кольки хвилин, седячи у своим приемным покое. Добро, что коли у больницу перебрались немцы, хворые перестали ходить. И тые, что лежали, и кто сдолил подняться, стараются худшей выписаться. Далей от отдыха ліха, як казала адна жанчына. Пасядзім трохі. Саша не села. Яна стаяла побач і глядзела на хаціну. Не глядзі так, чуеш, ты выдаш нас. Мы адпачываем. Ах! як мне хочацца заснуць, але я не магу спаць. Я стаю на варце невядома, хто і калі мяне заменіць. Я, Марыя Сергеевна, я родная вы мая. Цяпер я буду дзяжурыць пры ім вырвалася нарэшце ў Сашы. Яна нават памкнулася абняць жанчыну. Ах, не мой друг, не тое, якое дзяжурства, ведаеш, заплюшчу вочы і бачу яго, таго, што ў яме. У мяне пачынаюцца галюцынацыі. Так, відаць, узнікла вера ў дух нябожчыкаў. Ах, нервы, нервы. Так, нервы. Ён вораг. Але я урач. Я ўсё жыццё ратавала людзей ад смерці. Яна глянула на Сашу і убачыла, што тая не ўсё разумее і пачала расказваць зноў ціхім і роўным знешне быццам абыякавым голасам. Я разумела, што не ўратаваць мне яго, калі ён застанецца ў яме. Раненаму трэба паветра і хаця б звычайныя чалавечыя умовы догляд. Перанесці куда-небудзь у іншую хату. Пра гэта і думаць няма чаго, што рабіць. Рашэнне прынёс загад фон Штуме ачысціць бальніцу. Я ледзь выпрасіла ў яго тыдзенька падрыхтаваць барак было МТС. Ён крычаў: "Я не хачу, каб мне кідалі ў акно гранаты". Але ён быў упэўнены, што малітвы маці дапамаглі яму застацца жывым. Я сыграла на яго набожнасці. Я перавяла ўсіх іншых хворых у хлеў, у амбулаторыю, а яго паліцае да сябе ў хату. Ён і там ляжаў асобна ў былым радзільным пакоі. Калі яго прывезлі, я жахнулася ад лютасці таго, хто распраўляўся з ім. Яго секлі касой, без кася, відаць, як шабляй. Не было ніводнага жывога месца, больш 30 ран. Потым мне расказалі, што гэта зрабіў 14-гадовы хлапчук, помсціў за маці, якую гэты кат застрэліў. Ай, але я ўрач. Ай, Я лячыла яго, вырвала ў смерці. Лёгка забіць ворага, які страляе ў цябе, а забіць раненага, непрытомнага. Я не магла, не мела права. Але трэба было знайсці выйсце, каб ратаваць чалавека, які помсціў за ўсіх, за народ, сапраўднага чалавека. На што я спадзявалася? А ні на што. Ды, ўласна кажучы, мне было ўсё адно. Адзін адказ. Я пайшла на самае лёгкае, хоць і вельмі рызыкоўнае. Я памяняла іх месцамі. Таго у яму а Пятра твайго нашага, Пятра, паклала на яго месца, забінтаваўшы гэтак жа галаву, рукі. Ты бачыла. Я было пераканала сябе, што ніхто не выявіў падмены. Наіўная. Можа, і хворыя так паспешліва сёння выпісваюцца, што многія даведаліся. Спытала яна незразумела каго, Сашу ці самую сябе, Пасля паглядзела знізу на Сашу і парывіста паднялася. «Што ж нам рабіць цяпер, мой друг?» І, не чакаючы Сашынага адказу, прашаптала. «Асцярожнасць! Толькі асцярожнасць можа ратаваць усіх нас!» Але так не можа цягнуцца доўга. Трэба звязацца з партызанамі, каб яны неяк забралі яго ты павінна пайсці і адшукаць іх. Марыя Сергеевна устрапянулася Саша. Ёй зрабілася страшна думкі, што толькі знайшоўшы яна зноў пакіне Пецю да яшчэ ў такім стане, калі побач стаіць смерць. Ён нават не даведаецца, што яна прыходзіла з любоўю і вернасцю і будзе пакутаваць. Не, Не-не-не, яна застанецца тут, пры ім, яна нікуды не пойдзе, не можа пайсці. А чым ты паможаш яму, сваімі пяшчотамі? — сурова спытала Марыя Сергеевна. — Яшчэ выкрыеш нас? Не, не, не, табе трэба ісці. Трэба расказаць яе ўсю праўду пра Лялькевіча і пра Петю цяпер можна. Гэта не будзе парушэннем кляты, бо яна наш чалавек. Можна лічыць член нашай арганізацыі, падумала Саша. Мне здаецца, крызіс мінуў. Спачатку ён ляжаў так, што я баялася гэтага шоку, а учора пачаў трызніць і гэта добра. Клікаў цябе, сеню. Тады ў мяне бліснула здагадка, лаяў нейкага лялькевіча. Чакай, няўжо ўладзіміра Івановича? Ён таксама недзе ў партызанах. У мінулую восень наведваўся неяк уначы да мяне прасіў медыкаментаў, абяцаў, што будзе заходзіць, але больш не з'явіўся. Саша больш не вытрывала. Марыя Сергеевна, я ўсё раскажу, даруйце, што таіла ад вас дагэтуль. Урач выслухала, моўчкі не праявіўшы ні здзіўлення, ні залішняй цікаўнасці, толькі ў канцы ўздыхнула і сказала: "О, божа!" як яна наблытала вайна. А яго маці ляжала ў мяне ў бальніцы і кожны дзень плакала: Дзе валодзя, дзе валодзя, можа і мой сеня, дзе-небудзь побач. Ай такая вайна. Цяпер вы разумееце, што мне трэба застацца, каб ён убачыў мяне, гэта паможа яму. Ой, баюся я за цябе. Марыя Сергеевна, да я без вас и кроку не стыплю, клянуся. Урач задумалася. Добра, я скажу фон Штуме, что попросила тебе помахчи мне, покуль будем пробираться у бараки, будешь мыть белизну. Усё-всё, всё-всё буду робить, любую работу, абы... Ты ведаешь, что мы зробим? Да. Пераліванне крыві. Адна я не магла. У цябе якая група? Другая. Мы не ведаем яго групы. Няма сывараткі. Возьмем маю. Я універсальны донар. Я Саша не знаходзіла слоў, каб выказаць удзячнасць гэтай жанчыне, якая ратавала Петю. Цяпер у яе з'явілася цвёрдая ўпэўненасць, што Петя уратаваны. Яна не думала пра тое, як выбрацца адгэтуль з небяспекі, якая штохвілінна пагражае ўсім ім. Адзін неасцярожны крок, аднучы ёсць і слова, і смерць. Нельга ні на секунду забываць пра гэта. Аднак... Однак... Калі яны вярнуліся назад да бальніцы, Саша не вытрымала. Вачамі позіркам попрасіла Марыю Сергеевну дазволіць глянуць на яго. Тая дакорліва паківала галавой, але пайшла разам з ёй у хаціну. Жывы, жывы, хацелася, крычаць ад радасці. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.